يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'at kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna na fadilatu sheikh sa'id bin ali Wahab wahaf alkahatani rahmatullahi alai bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yin karatu daidai da fassarawa daidai da kuma aikata daidai muna roƙon Allah ta'ala ya mana baiwa da aiki da abun da ake karantar da mu dare da rana muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da jinƙai da gafara zuwa ga iyayenmu da malamanmu muna roƙon Allah ta'ala mu da zuriyarmu Allah ya rayar da mu akan addininsa na daidai ya ɗauki rayuwarmu akan imani yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na talatin da uku ko? 33 a littafin hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna insha Allah kuma yau muna shekara ta 1446 hijira kenan wata na radi'ul awwal wata na uku yau muna sha ɗaya ko sha biyu ga wata to muna sha biyu ga watan radi'ul awwal hijira shekara ta 1446 ko abin da ya kama da haka gabannin farawa da karatu ina mai ƙara yin jaje da ta'aziyya zuwa ga 'yan uwanmu da ke jihar borno musamman a cikin garin maiduguri da kuma ƙaramar hukumar jere sati da ya gabata na yi amma lokacin jarrabawa na ruwa da aka samu daga alaudam din bai kai abin da ya auku daga karatu zuwa yanzu ba ina aiki da wannan dama na jajanta wa 'yan uwa na yi ta'aziyya musamman zuwa ga shugabanni daga cikin jiha ɗin da kuma manya-manyan malamanmu na addini da 'yan kasuwa da iyayenmu sarakuna da talakawan da ke cikin gari da kowa da kowa cewa wannan jarrabawa da Allah ya kawo Allah ya sa ta zama kafara ne na zunubi Ah, mu sani cewa allah ta'ala yana da hanyoyi da yawa da yake jarraba mutane masu imani kuma cewa idan mun yi imani allah zai jarrabe mu a ƙur'ani rantsuwa ma allah ya yi a ayoyi da dama misali daga cikinsu ga bakara aya ta 155 156 157 min babil misal cewa ya yi, wala nabluwannakum bi shay'in min minal khawfi wal-ju'i wa naqsin min amwali wal anfusi was thamarat wa bashiris sabirin alladhina idza asabatuhum musiba قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون الله يتي ولنبلونكم والله تالله بالله تبس za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro da yunwa da kuma tauyewa daga cikin me dukiyoyi da rayuka da amfanin gona sai Allah ya ce ka yi bushara ga masu haƙuri wanda duk lokacin da Allah ya jarrabe su suna cewa mu nan daga wurin Allah muke shine mahalicinmu kuma zuwa gare shi za mu koma masu wannan siffa akwai tsira da aminci a gare su daga wurin Allah kuma su ne mutane shiryayyu Allah ta'ala duk yadda muka yi imani Allah zai jarrabe mu yan uwanmu mutanen maiduguri da karamar hukumar jere a yi haƙuri don Allah a karbi hukunci da Allah ya yi a nemi lada a wurin Allah yan uwanmu da muka rasa mu yi fatan Allah ya karbe su a matsayin shahidai mutuna hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ke bayyana mana daraja ta mutumin da Allah ya ɗauki rayuwarsa a cikin ruwa jama'a da dama sun rasu a cikin wannan flood ɗin da ya faru ambaliyar na ruwa hadisi manzon Allah ce ashuhada khamsatun mutane guda biyar duk inda ka ji labarin su to sun yi shahada a wurin Allah shahidai ne wanda ya shahada a wurin Allah a filin kiyama ko hisabi ba a masa kawai idan ya je aljanna yana shiga direct entry ne ba sai ya yi jam ko igmb yadda aka saba jarabawa a duniya ba kawai daga ya je wucewa yake daga cikin mutane guda biyar a hadisin muslim hadisin iya bukhari iya muslim muslim ya kawo shi a hadisi na 1917 ya ce algharik wanda ruwa ya cinye shi a wurin allah shahada ya yi ba wanda ke fata da begen ya rasa nasa amma dan adam bai wuce lokacinsa idan lokacin ya yi Allah ya karɓe mu a matsayin shahidai to wallahi ba mu yi asara ba Dukkaninmu mu yau anan muna zaune anan kowa yana fata ran da ajalinsa ya yi, ya koma wurin Allah a matsayin shahidi wanda ya shahada ai ba wanda baya roƙon wannan so kula ga wannan lokaci idan ya yi, babu dabara a wurin Allah dukiya da aka rasa ayi haƙuri Allah zai jarraba mu don imaninmu gidaje da muka rasa mu yi haƙuri Allah zai jarraba mu don imaninmu kuma gari na maiduguri ko jihar borno ko ma kanin borno tun ada, tsohuwar daula ne amma allah ya sha jarraba ta da jarrabawa kala-kala daular a tarihi tana da shekarun da ya fi 2,500 na daga cikin empires da suka daɗe a duniya kuma suka yi ƙarfi a da kanin borno kuma a lokacin ba a maiduguri take ba ta yi yawo wurare da dama ta zauna wani ɓangaren nijar har wani bangaren libya ta zauna bangaren chadi ta zauna a kukawa tukunna ta dawo nan inda take a maiduguri kamar shekara haka ɗari da goma sha shida ko abin da ya kama da haka so ta daɗe tana yawo kuma daula ce tun asali mai ƙarfi saboda kanin borno a matsayinta na daula malaman kanin borno sama da shekara 900 sun karantar a jami'atul azhar wanda ka kaga amalgamation na Najeriya ma shekara nawa ne gaba daya shekara 800 da yan kai malaman kanin borno hukumar ce kanin borno na da embassy a ƙasa irin tunisia da italy shekara dubu da ya wuce suna da gidan allazai a makka da madina so daula ce da ta daɗe da tarihi da kuma ƙarfi amma in ka ɗauki shekara 150 zuwa mujarraba wanda allah ya masu girma da yawa ne na zauna a garin mai maiduguri na zauna a cikin jihar borno su abubuwa da dama na san su da ido na daga cikin mafi girman baiwa da allah ya wa garin shine karatun ƙur'ani in ka cire murtaniya da na je irin wasu garuruwa daga ana karanta ƙur'ani in na waiwaya bayi shekara talatin da biyar wanda duka na san a lokacin ina shiga mai maiduguri kuma ina zuwa in ɗauki lokaci mai tsawo in daɗe a can banda wasu garuruwa da na gani a Mauritania a duk duniya ban taba zuwa wurin da na ga ana karanta Qur'ani irin yadda ake karantawa a cikin garin Maiduguri da kuma daular ba kuma mahaddata Kur'ani da da suke cikin maiduguri musamman kamar ka ce shekara ashirin da suka wuce har ga allah in banda a mauritania bani zato a duk duniya akwai garin da ya tara mahaddata ƙur'ani masu yawa irin wannan gari dan adam tare yake bai cika goma ba amma Allah ta'ala bai yin baiwa wa haddan qur'ani wa mutane da yawa a cikin al'umma sai jama'ar da Allah ya nufe su da rahama in ba haka ba Allah baya yi so don haka abubuwa sun faru da dama a wurin a tarihin ka dauki kamar shekara 100 da maybe 40 da ya wuce ai an samu jarrabawa na wani mutum da ya zo ya ta kashe mutane ana ce masa na rabi asalinsa fadlullah rabi az-zubair shine asalin sunansa an haife shekara ta 1842 kaga za ka ga kamar shekara 170 da suka wuce asalinsa mutumin sudan ne amma ya yi yaƙi ya yi soja a sudan ya yi a ainihin yaƙi a misira lokacin sudan da misira kamar ƙasa ɗaya ne ya yi yaƙi a wurin lokacin da aka hana bautan bayi sai ƙetare ya dawo chadi lokacin kuma bangaren karin borno ya shiga cikin chadi a shekara ta 1800 kamar da 94 ya zo a lokacin ya auka wa daular da yaƙi gabanin ya zo an samu saɓani na cikin gida har ya zama sanadin rasuwar shehu na lokacin wanda ya karbi shehun shi a wani shehu kyari shi ya karba a lokacin sa suka yaƙi a daidai lokacin daular karfinta ya rabu sojojinsu ba su wuce guda dubu ba to a lokacin dubu tamanin kaɗan ake gani hakanin borno 80,000 sojoji kaɗan ne lokacin ana declining suka tunkare shi da yaƙi aka tura mutum dubu goma sha biyar suka yi yaƙi da shi suka yi nasara a kan shi na rabe waɗanda suka dawo sojojinsa yasa aka yi kowa bulala ɗari ɗari ya sake shiri a lokacin daular tana ma kokawa ne ba a maiduguri ba ya sake shiri na musamman ya auka wa daular da yaƙi har ya kama shehu kyare a hannu ya yanka shi bayan ya yanka shi daular ta watse a lokacin dukkan garin kukawa sanda ya nike shi gaba ɗaya aka rusa komai da komai ba ma irin yadda za a ce wani bangare ruwa ya shafa ba dukkan daular haka kukawa ya karar da ita da dama daga cikin wanda suke gidan sarauta suka gudu mafiya yawa suka koma da magaram a cikin nijar wani bangare suka koma mandara wani bangare suka zo jihar kano wani bangare masu yawa suka koma gari na kanem sai kuma 'yan kaɗan suka watsu irin gururuwa eh, irin na gaidam haka wasu suka koma garuruwa irin na gazargamo wasu suka ketare dai jihohi na north east kala kala suka koma suka zauna sai je kafa daularsa a wani gari garin dikwa ya yi gida shi alfadil din sai ya kwace sarauta a shekara ta 1894 har zuwa 1900 a lokacin da yake gina gida da ruwa ya kare mutane yake sawa ake yankawa ana tara ruwan jininsu da shi ake gini waɗanda suka saura talakawa a kanin borno jininsu da shi ake gina gida jini yake tarawa an gina katangar gidansa da jini ne gaba ɗaya har yanzu gidan yana nan adiko in ba a shekarun nan ya rushe ba da jini aka gina ya karar da daular babu gidan da ya bari a sai komai ya rusa har allah ya kawo jarrabawa daga bayan ya kafa daular ya ce dukkan mutane da suka gudu su dawo zai yafe musu mafiya yawa ba su dawo ba sai dai a sara cikin gidan sarauta an samu kamar mutum 35 suka dawo irin abubakar garbai da kuma umar sanda allah ya ji kansu sun dawo suka zauna da shi har wajen shekara ta 1900 kamar shekara 124 kenan da ya wuce mutanen faransa suka yi yaƙi da shi suka yi nasara suka kashe shi ɗan sai hausa rauta shi ma a kashe shi so daga baya sai daular ta bar can dikwa inda ya kai ta daga kukawa ya rusa ta mai da ta dikwa wajen 1907 shine kamar shekara 100 da nawa kenan shekara 100 kamar da goma sha bakwai sai ta dawo inda maiduguri take a yanzu kaga wannan jaraba ta ruwa ai bai kai wancan ba a wasu alƙalamai na tarihi ma an samu irin shigen jarrabawa 1924 na ruwa sai dai ba daga alaudam ba ne saboda alaudam din 1984 aka fara gina shi 1986 aka kammala so duka dam din shekararsa 38 da yi kaga ba zai zama daga can ba sai dai wannan ba a samu tabbataccen alkalin ba da suka rubuta ba baya ga haka an samu jarrabawa na mai tatsiri a garin 1982 za ka ga shekara kamar 42 a nan dambuwa a banda dambuwa a bulunkutu a nan bulunkutu tsallaken gidan mai na ajib suka yi masallaci a wurin aka yi yaƙi aka kashe mutane da dama kamar yadda aka yi mai tatsina a kano kamar yadda aka yi a gombe kamar yadda aka yi a jihar adamawa wannan jarrabawa ne mutane dubbai suka rasu a lokacin baya ga wannan an sake samun jarrabawa hatta na shi alau dam din in ba mu manta ba 1994 ma an yi shi kamar 13 ga september a lokacin da ya faru ina mai duguri a lokacin na 1994 shekara 30 da ya wuce kenan ko an ƙara yin karami kamar 2012 an yi sai dai bai hatsari irin wannan da yawa ba wannan yanzu da ya faru a september 2024 shine kusan na uku da ya faru kuma dukka dam ɗin daga fara gina shi ma zuwa yanzu shekara 40 ne wanda yake bayyana mana dole mu rika taking precautions bai dace a ce dam da ke da shekara arba'in sau uku ana samun jarrabawa a cikinsa ba so dole zama an ɗauki izina an ɗauki precautions da suka daɗe na san akwai ah, national flood action plan da federal da rabi da ya wuce yana da matukar muhimmanci a yi implementing dinsa akwai national flood council da aka yi a ciki wanda kusan manyan gwamnati duka suna ciki ma'anarsa shine a zama ana taking proactive measures in abu ba sai abu ya faru ba a ɗauki mataki gabanin ya faru to wannan council din idan za a farfado da ita bil hakika tana da matukar muhimmanci ya zama duk inda aka ga akwai alama na ambaliya na ruwa a ɗauki mataki muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa ƴan uwanmu da suka rasu waɗanda suka yi asara Allah ya mayar musu da abin da ya fi wannan alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya kiyaye faruwan wannan nan gaba 'yan uwa da dama sun nuna 'yan uwantaka na taimaka wa mutanen maiduguri da karamar hukumar jere na ga 'yan kasuwa da dama sun tura taimako 'yan siyasa da dama sun tura jihohi da dama sun tura gudumawa kwamiti-kwamiti na masallatai da kungiyoyin addini naga suna ta tarawa matasa suna nan online suna ta yi duk wanda ya taimaka allah ya saka masa da mafi alkhairin sakamako wajibi ne kowa a cikinmu ya ga ya bada wata irin gudumawa in kuma mutum zai ya kwatanta yi tsakaninsa da allah ya zama an yi don allah ne ba don wani ya gani ya yaba ba mu yi don allah yadda ka mu'amalanci dan uwanka yana cikin jarrabawa ran da ka kai ma ka shiga jarraba kaka za a mu'amalance ka so mu zama jama'a da ke nuna empathy ga 'yan uwanmu a lokacin da suke cikin jarrabawa mu ran da Allah ya jarrabe mu sai ka ga irin abin da muka mu'amalance su irinsa za a mu'amalance mu so da haka mu yi kokarin ganin mun taimaka duk mutumin da ya shiga wannan jarrabawa ba fa abin da zaka bashi ya mantar da shi ta ɗari bisa ɗari kawai dai ka nuna masa ne muna tare wani ya rasa 'ya'yansa wani ya rasa iyalinsa wani dukkan takaddunsa na kasuwanci ya rasa takaddunsa na makaranta duka ya rasa wani duk wani muhimmin document ɗinsa ya rabu da shi kenan har abada komai da komai ya rasa to me za ka iya bashi ya zo ya abin nan mutum ya shiga jarraba wanda ruwan da muke nema mu sha Allah ya jarabe mu shi muke guduwa daga gare shi wani akan rufin din gidansa kwanansa biyu ko uku bai sauka ba kuma ruwan yake guda kuma ruwan da in babu shi ba za a rayu ba akwai jarabawan da ya kai wannan abin da kuke nema ku sha ku rayu shi din kuke guda saboda ya muku yawa wannan ke bayyana mana dukkan wata ni'ima da muke neman ta a wurin Allah kuma idan Allah ya ga dama iya da hanyar jarraban mara daɗi a cikinta yan uwa mutanen maiduguri mutanen jere a yi haƙuri Allah ta'ala ya bada cikakken lada baya ga wannan ina faɗan jarraba ga jarrabawa da aka yi na haramta karatun boko da aikin gwamnati shi ba tun daga shekara ta 2001 ya fara zuwa 2002 har zuwa 2009 ya kazanta har Allah ta'ala ya kawo saukinsa daga baya ya aka samu sauki amma ba ya ƙare ba duka so waɗanda daga cikin kaɗan daga cikin jarrabawa da muke iya tunawa Allah ta'ala ya sa dukkan wannan jarrabawa ya zama kafara ne na zunubai na mutanen garin da duk wanda abun ya shafa da kuma ƙasar gaba ɗaya insha Allah a ma za mu tashi darasi na talatin da uku ce babi na nazo shi babi na ɗari haka ne kun amince da abin da ya fada babi na ɗari to ina ke inda ka gane fara karanta bismillah kan na zai da ku أستودع الله الله لا تضيع ودائعه دعاء المسافر للمسافر دعاء المسافر أستودعكم الله الذي لا تبيع دعاء المسافر للمقيم بابي ندري addu'a ta ɗari biyu da goma sha 211 du'a'ul musafir lil muqim addu'a ta matafiyi ga mazaunin gida idan za ka yi tafiya ka fita a gidanka daga abuja ko daga kano ko daga maiduguri ko daga gombe ko daga sokoto gabanin ka fita za ka yi wa iyalanka wannan addu'a da idan abokanai ne suka raka ka tasha za ka musu wannan addu'a da idan abokananka ne ko ‘yan uwanka ko ‘ya'yanka ko yayunka suka kai ka airport za ka musu wannan addu'a duk lokacin da za ka yi tafiya in za ka yi sallama da wani a gida sai ka yi ta wanda kuka yi sallama a tashan mota ka masa wanda kuka yi sallama a airport ka masa addu'a ce mai matukar muhimmanci shine astaudi'ukumullah alladhi la tadhi'u wada'i'a wannan hadisi asali riwaya ne na abu huraira radiyallahu an iya cikin sunan na imam a tirmizi musamman sahihu tirmizi ta hakik na sheikh muhammad nasir rahmatullahi alai a volum na biyu namba na 133 manzon allah sallallahu alaihi wasallam arada al-insanu an yusafir yace idan mutum yayi niyyar tafiya sai ya faɗi ga mutumin da yake bari a gida in za ka tafi sai ka ce ukumullah kalmar wada shine kaman bankwana wato ina, ina muku bankwana ko kuma a shari'a sai ka ce ina yin bankwana tare da ba da amanar ku zuwa ga Allah shine ukumullah wato ina muku bankwana amma ina ba da kulawa da ku da amanar ku zuwa ga Allah cewa Allah ya kula da ku sai ka gaya wa iyalanka kuma sai ka gaya wa waɗanda suka yi sallama da kai allazi shi Allah wanda la wa da'ia dukkan abin da aka bashi ajiya to baya lalacewa in dai ka ba wa Allah ajiyar iyalanka ‘ya'yanka iyalinka ko iyalanka ko iyayenka ka yi tafiya insha Allah duk abin da aka ba wa Allah amana baya lalacewa shi sa addu'a ce mai muhimmanci in za ka dafi ka juya ka ce wa iyalinka ‘ya'yanka astaudhi'ukumullah alladhi la wada'i'a mafhum tayyib don haka mu kiyaye addu'a ce mai muhimmanci in muka yi wannan Allah ta'ala zai kula mana da bayan mu da kuma waɗanda muka basu a gida har lokacin ke zina duk abin da za yi na sabon Allah a nan yake mai dalili ya bar inda ake ganinsa shi yasa ba kowane mutum bane sai wanda Allah ya taimaka wanda zai bar inda aka san shi ya je inda ba a san shi ba kuma bai saba wa Allah ba sai wani da wani duk mutumin da ya zama yana ƙauyen su bai sabon Allah ya shigo cikin state capital bai sabi Allah ba ya zo Abuja ya sati yana zaune a hotel shi kadai a daki bai yi sabon Allah ba bai sha abin sabon Allah ba bai nemi matan banza ba bai wata mu'amala ta banza ba wallahi sai wani da wani shi sa duk mai tafiya yana roƙon Allah ya taimake shi akan addininsa shine astaudi'ullaha dinaka muna ba wa Allah ina ba wa Allah amanar addininka wa amanatak da amanarka amana kuma shine ‘ya'yanka da matanka da dukiyarka shine in ka tafin Allah ya kula maka da iyalanka da dukiyarka wa khawati ma'amalik da kuma me cika cikan ayyukan namal a amalu bil khawatim shi a musulunci ba farkon mutum ake dubawa ba ƙarshensa ake dubawa idan farko ya yi kyau ƙarshe ya lalace an yi asara wallahi al'azim mafi abin da aka basu shine farko ya yi kyau ƙarshe ya yi kyau in kwaɗe ne zai yi kyau to ƙarshen ya yi kyau ko da farkon bai yi kyau ba an ciri ba babu asarar da ta kai mutum ya daɗe yana ai haikin Allah sai ƙarshen rayuwarsa sai ɓarar da abin kuma sai ya mutu ai ga hadisi na abdullahi bin mas'ud as-sadiqul masduq inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa hadisi na hudu a cikin 40 nawawi ko sai ce fa wallahi alladhi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayyadu yadkhuluha la ilaha illallah ɗayan ku zai yi shekara arba'in hamsin sittin dukkan aikin Allah shi ne a ciki sallah ne zakka ne azumi ne sadar da zumunci ne ciyarwa fi sabilillah sai ya zama tsakaninsa da mutuwa saura zira'i ɗaya na hannu sai littafin ajali ya rigaye shi sai ya canja aikin kuma sai ya mutu ya tafi wuta wannan ita ce asarar duniya da lahira duk ayyukan da aka yi an ɓata su shi yasa kullum a rayuwa mu rika kula da ƙarshenmu shi yasa babu bala'i a duniya shi ne kaman kwanakinmu suna ƙarewa sannan muna ƙara kuma shagaltuwa da ba wa duniya muhimmanci a kan lahira wallahi ba bala'in da ya kai wannan idan kwanaki suna ƙarewa ya dace mu da allah ta rika ƙaruwa biyayyar mu ga Allah ta rika karuwa sabon mu ga Allah ya rika raguwa shi yasa babu fitina da ya kai mutum ya girma bai san ya girma ba mutum ya kai shekara 60 ko 70 ko 80 yana dab da kabari watakila amma taron ranar aihuwa shine kan gaba auren yassa shine a wurin yake rawa yake kada jiki a gaban jama'a zai sa wa yassa kek wai a bakinta Allah wadanna ka ya lalace Allah ya ji kan haruna uji ya ce in an girma a san an girma don Allah a rinka tunani babu bala'in da ya wuce mutum ya girma bai san ya girma ba shi ya sa mu rika alfahari da iyayenmu wallahi za ka ga duk abin da ke taɓa kamala ba sa yi ka tashi ka san dattijonka ne ko zuwa kasuwa ko zuwa ofis ko zuwa gona Ba ka taba ganinsa ya zama ɗan duniya ba babu wani abu na duniyanci da ka ga dattijonka a wurin sai ka gode Allah yau wani duk inda ya je dan shedanci shekaransa 18 a wurin suke karo da babansa ai ko ba aya babu hadisi wurin sharholiya idan ɗanka ya je ya dace ka gudu a wurin kuma kada ƙara komawa akwai dan uwan da yake zuwa yawan stadium kullum sai ya je stadium kallon kwallo in ma ba match sai ya je kallon training daga baya na zuwa haka tambaye shi me ya faru ya ce wallahi na je ne kawai ina cikin jama'a sai na ji ɗana ya ja rigata ta baya na zo mu haɗu ta ai bai dace ba mutunci akwai al'amarin da ko ba don in ka gani sai ka ce sai ka ƙara gode wa Allah da ya sa dattawa suka haife ka da yawan mu muna ondaretin ni'imar dattawa su haifi mutum ka zauna ka gode Allah da sa babanka dattijo ne babanka dattijo ne ba a san shi a wuri kaza da shan sigari ba babu inda aka san temple ɗin giya yana zuwa yana sha ba inda za a ga matar banza a ce kawarsa ce ai sai ka gode Allah babu wani abu da za a yi na cin amana ka gan shi dumu-dumu sai ka gode Allah ka san shi kasuwa ko gona ko wurin aiki sai kuma zuwa masallaci a yi sallah sai sadar da zumunci amma duk wani abu na sharholiya baka sani ba wannan fa nagartan iyayenmu kenan kai ne za su yi tafiyar sai ka ce zawwada kumullahu taqwa wa ghafara dhanbakum wa yassara kumullahu alkhaira haythu ma wannan asali hadithi ne na anas bin malik radiyallahu cikin sunan na imam at-tirmidhi rahmatullahi alai a hadithi na dubu uku da ɗari kuma hadithi ne da yake Hassanun hadithi ne mai kyawu idan an ce hadithi hasan ya cika akalla conditions guda biyar daga ciki akwai adabt akwai ittisalus sanad akwai rashin illa akwai adamu shuzuz waɗannan su ne irin conditions da ke sa hadithi ya zama Hassan ta ya kare kukun karu don mota ta ɓaci mana bayan mun bar biyu muka tsaya muka gyara mun wuce mun wuce dambuwa kaɗan za mu kama hanyar maiduguri sai ga 'yan fashi a lokacin allah ya ƙara tabbatar mana da allah allah ne allah allah ne Allah ta'ala ya saving ɗinmu wannan a wani karo na gaban akwai munasaba zan iya magana a kai muka je can maiduguri na kai shi wajen da suka zo suna duba marasa lafiya a maiduguri teaching hospital kisa da tana da tsawo amma dai muhimmin abu shine duk matafi ba abun da yake nema kamar allah ya zama tare da shi in allah iya tare da kai a kowane hali kake za ka iya tafiya kama yi misplacing password ɗinka amma Allah ta'ala ya sauwaka maka kuma ka dawo gida lafiya wanda yana iya faruwa so ke sa mu rika neman guzirin takawa in za mu yi tafiya neman guzirin me guzirin takawa shine da kallahu taqwa akwai ayar da ke goyon bayan wannan a Qur'ani wata eh? wa tazawwadu fa zadi taqwa ƙuni ya ulil albab ai kaga nan ma tafiya ne saboda ai farkon ayan maganan hajji ne alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihin alhajj fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj wama tafalu min khairi ya'lamu Allah sai ce me wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa zai zama bakar ayata 197 ba da shida ba dan uwa ka dai kokari ɗaya ka rage 197 zai zama wannan kaga aikin haji ma tafiya ne ko da ga mazaunin makka yana aikin haji a kwanakin mina ai yana kasar sala yana gajar da sallah saboda ba a makka yake zauna ba so shi yasa in za mu yi tafiya babban abin da muke nema shine takawa da kuma kyautata alakar mu da Allah a kowane hali muke Allah yana taimakon mu don haka kumullahu taqwa wa ghafara dhanbak Allah ya gafarta maka zunubinka in jama'a ne wa ghafara dhanbakum matafi yana neman gafara na zunubi shi yasa ya tabbata a sunna a safar qit'atun min al-azab tafiya wani yanki ne na azaba a jirgi za ka yi tafiya kana zaune ana sabin ɗinka ga cabin crew suna baka ruwa a baka abinci da komai ka yi tafiyar awa hudu a jirgi amma an ka sauka sai ka ji duk ka gaji kuma baka tuka jirgin kawai a zaune kake wani gila a cikin jirgin ma bacci kai amma sai ka sauka ka gaji saboda me saboda duk yadda aka takaita wahalar da kere-kere da Allah ya mana baiwa na fasaha da shi har yanzu in kai tafiya tafiya tafiya ce bare kuma ka kama hanya ka yi tafiya da mota na wuni ɗaya jikinka zai gaya maka Allah ya gafarta mana zunubanmu wa yassara kumul khaira Allah ta'ala ya sawwake muku alkhairi Allah ya baku alkhairi ko ya baka alkhairi in kai kadai ne haithu ma kunta duk inda kake saboda a dukkan rayuwa ba abun da ake nema da ya kai me alheri ita takawar ma alheri ne gafarar zunuban ma menene alheri ne duk abun da kake shi sa a ƙur'ani Allah ta'ala ya kira alheri alheri akalla a wuri guda 180 180 saboda duk wani abun da kake daga hannu ka roƙa mafiya yawa ka san iya da amfani gare ka ne Abun da ke da amfani gare ka kuma ba zai bata maka lahirar ka ba sunansa alheri so da ita ce addu'a da ake yi ɗayan biyu ko ta farko ko wannan ga matafi da kallahu taqwa wa ghafara zambak wa yassarakumullahu ko wa yassara kallahu alkhaira ma wannan mutumin da ya zo wajen fiyayyen halitta a hadisin Anas bin Malik radiyallahu an hadisin Tirmizi rahimahullah na 3444 da yace manzo Allah ka ban guziri sai yace zawwadaka Allahu taqwa Allah ya maka guzirin takawa sai ce manzo Allah zidini na gode da wannan amma ƙara mini wani abu sai ya ce wa ghafara zambaka Allah ya gafarta maka zunubanka sai ya ce maza Allah na gode da wannan din amma a mun ƙari sai ya ce wa yassa Allahu alkhair haythu ma makunta duk alherin da kake da ba Allah ya baka haythu makunta nan zarfu zaman ne da kuma zarful makan shine whenever and Eva. da wuri da zamani dukkan awa 24 duk abin da kake nema na alheri Allah ya baka duk wurin da ka samu kanka Allah ta'ala ya baka alheri to akwai abin da ya saura wannan kuma iya kara bayyana mana cewa addu'a ba ƙaramar ababa ne shi yasa hadisi ya tabbatar a sunna babu wani abun da ke da girma a wurin Allah kaman addu'a amma yau mun zo zamanin da wasu bokwanci da babu addini ya sha kansu har idan aka yi addu'a sai su daga izgili to wake maganin addu'a a yanzu tun yaushe ake yin addu'a suna tunanin wai a yanzu wai mun wuce lokacin yin addu'a human effort baya ba da result da ake nema sai Allah ya tallafa in Allah ya bar mutum da wayansa wallahi babu abun da zai iya yi kuma addu'a ga mutumin da abu ya fi karfinsa ai ko human effort ba kowa ke iya yi ba akwai abin da ba mutum ɗaya ba ne watakila ya shafi mai mulki ne ko mai wani daraja amma talaka abin da zai a hali da shi ne mai addu'ar zai iya yi kuma kar mu kai matakin da za mu rika tunanin wai mun rena addu'a a'a duk sauƙin abu mu roƙi Allah wallahi ko igiyar silifas ne ta tsinke in ka kai ɗinki ka ce ya Allah ka taimake ni ka sa ɗinkin ya yi kyau in kwa ba haka ba sai a ɗinke bai yi kyau ba ka zo ta karkata kafar ka ka fada kwalbati ka mutu ba abin da baka neman taimakon Allah iyali za ka je ka aura kai ka ba da sadaki kila ma ka mata kayan aure har akwati mai taya ka bayar kuma kai ta zuwa kana ta roƙo da Allah a samu dai a sa det din har aka sa det in ka kawo ta gidan sai ka ne riƙe Allah ya taimake ka akan a zauna lafiya in ba haka ban Allah ya jarabe sai ta zama bala'i gare ka wallahi kai ka kawo kuma ta hana ka zama lafiya ka samu high blood pressure ba yadda ka iya ba yadda ka iya akan iyali ma kana tarbiyyar ƴaƴanka sai Allah ya taimake ka annabi nuhu ya ɗansa ya zama shi ba bawan Allah na kwarai bane bai iya tarbiyya bane annabi ne fa na Allah Allah ya jarbe shi akan ɗa don haka kar mu biye waɗanda suka sha boko babu addini wani zai ce ai kuma kun sha bokon eh mun sha ina ruwanka amma kuma baka isa ka ce ba addini ba baka kai saka ce ba za mu ce kala boko za mu ce kala Allah kala rasulullahi boko babu addini na fada wallahi bala'i ne duk boko idan ba a masa sirki da addini ba bala'i ne bala'i ne na taɓa ba ku kisar wani dan boko ya aba ka taba kwana arba'in adan qur'ani ba kuma ka zo ka ce wai addini zaka yi bai zuwa nasu bai iya ba amma in gyara al'umma muke so wallahi daga cikin matakin zamu dauka shine mu rika producing 'ya'ya da kanne masana injiniyoyi waɗanda suka yi excelling a fourth industrial revolution duk wani ci gaba na duniya sun san shi amma in ka taba su a ƙur'ani sun haddace shi sun iya kira'o'i kala-kala sun san ma'anarsa kuma suna kwatanta bin Allah waɗannan su suke gyara al'umma amma anything beside this to ya shirme ne ina da yaƙinin duk abin da ya dame mu a duniya da duk abin da ya dame mu a najeriya a kuma kowane gari wallahi tallahi billahi akwai mafita a ƙur'ani da sunna babu wani abin da ba mafita duk matsalar duniya wallahi babu abin da ba maganinta a ƙur'ani da sunna babu ita amma sai mu bashi sai mu je muna ta duba su da barbaro da wani theory da hypothesis theory ma da in kai applying gaba ɗaya wani ma a duniyar turai yake da shi ba irin wani theory in an yi kaza zai zama kaza an yi kaza zai kaza ba su suke ta dama lamura a duniya ba hatta abun da ya zama model ko framework za a iya validating a wata kasa a kai wata kasa ya yi felin amma Allah ta'ala shi ya halicce mu tun da shi ya yi mu manual din da ya ba mu divine manual na ƙur'ani da suna da ya turo babu wanda ya kai su a duniya wannan shi kuma da haka na yi imani allah ta'ala shi samu wani lafiya ƙarar ba idan za mu tashi za mu tashi addu'a babi na 200 addu'a ta 214 ko bismillah السفر قال جابر رضي الله عنه كنا إذا صعدنا كبرنا كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا وإذا نزلنا سبحنا التكبير والتسبيح في سير السفر yin kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa tasbih da yin tasbihi subhanallah subhanallah subhanallah fi sayri safar a cikin halin tafiya lokacin da ake sunna ta karantar da mu yawan yin takbiri da yawan yin tasbihi a halin tafiya shine hadisi wannan na Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu hadithin iya da muhimmanci iya cikin aljami sahi na imamul bukhari rahmatullahi alai Ya ce, kunna mun kasance idza sa'adna idan muka hau waje na mai kan tudu ana tafiya an ana tafiya aka je wajen tudu kabbar na sai mu yi ta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa na nazalna idan muka zo waje na gangare inda za a gangara sabbahna sai mu yi ta subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah a hawa Allahu akbar a gangare subhanallah wannan iya da matukar muhimmanci kaga idza sa'adna idan muka je kan tudu kabbarna kabbara idan kana mota ka samu tudu za ka yi Allahu akbar Allahu tasbihi ne a zuciyarka in jirgi ne yake tashi bayan ka kammala addu'ar nan sama za ka yi ta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko kuma lokacin da za a yi landin an ce a sa sidbil an kusa landin daga ya sa kai ƙasa an fara shiga sai ka fara subhanallah subhanallah subhanallah ko raƙumi ko doki yanzu sai ka yi kiyasi da shiga mota ko keke ko hawa mashin ko kuma jirgin sama ko kuma hawa escalator ana hawa ko kuma shiga lift ana haurawa duka ana kabbara a lift ana yi akan escalator idan sauka ake ana me ana tasbihi ana tasbihi mafu tayyib sannan kuma akwai na'urori da dama da ake da su a Europe kamar in kaje Switzerland akwai inda ake zuwa tourism za ka ga suna da na'urori da ake shiga wanda yake transparent abubuwa da za a haura da ku sama duk wannan ana tasbihi hawa ana kuma ana takbiri a hawa ana tasbihi a me a sauka Allahu akbar iya daga cikin sha'air na addini Allah mai girma Allah mai girma Allah mai girma Allah mai girma Allah mai girma akwai inda Allahu akbar ya zo a Qur'ani Allahu akbar ina ustaz Isa kai mm-hmm. sai kai ne na bi bismillah Allahu akbar yana da Allahu akbar a Qur'ani ustaz kai ba kana kokari ina adam ma yake ko kuma inda kalmar Allahu da akbar suka haɗu waje dai, ko ba kalmar Allahu akbar a jumla ta zo a hadisai ba ta zo a Qur'ani ba wala zikirullahi akbar Allah ya saka da alkhairi chief lecturer Allah ya maka albarka wala zikirullahi akbar wannan yayi wannan zai zama wani sura kenan eh an kabud aya ta nawa zai zama aya ta 45 wala zikirullahi akbar haka ne aya ta 45 tsakiyanta kaga wala zikirullahi kaga Allah sai akbar gabansa sai me ga wa'adallahu ko wa'adallahu na walmu'minati jannatin ta min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakina batan fi jannati adin sai ce me wari ridwanun minallahi akbar kaga wannan ma ya zama Allahu akbar wari ridwanun minallahi akbar kaga Allah kaga akbar cikin tauba kenan ba bai zama aya ta 72 kenan ko akwai wani lamakatullahi akbaru min makatihim shi da ma'ai haka ne lamakatullahi akbar zai zama gafir kenan ko aya ta goma akwai wani to su uku nan da nake tunawa akwai wani babu babu mu ci gaba to don haka idan ana hawa sai a ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ana sauka ayi me subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah hadisin yana aljami a sahi na imamul bukhari hadisi na dubu biyu da da tara uku, shi duk inda ka ce allahu akubar yana tabbatar da girman Allah ne yana tabbatar da Allah ta'ala mai girma ne da ya cancanci a girmama shi in ka tasbihi kuma tsarki ya tabbata ga Allah kana tsarkake Allah daga kowane irin aibi ne ko na kasu ko kasawa ko gajiyawa mafhum ba ga kunna idza sa'adna kabbarna wa idza nazalna sabbahna yayi muke da lokaci saura minti no Eh? biyu na ga sai mu dakata a nan ah, akwai wani ɗalibi na da ya zo barin ba shi dama ya zo ku gaisa ba karinsa na farko zuwa darasi ba ya sha zuwa darasin nan sama da shekara shida da suka wuce akan yi karatu da shi in ya shigo nan daga gombe ko daga tafiya gabanin ya wuce gida dr abdullahi garkuwa malami ne a jami'a ta jihar gombe Isan an associate professor kuma kwamishina ne na science da technology a jihar gombe ko kwanan nan zuwa na gombe na masa ta'aziyya zuwa na na ƙarshe ya rasa step mother dinsa so na dai ga an yi karatu da shi da yau ya dace na ba da dama ya zo ya gaisa da ku insha Allah ta'ala iya daga cikin ɗalibai na a majalisu bin uthaymin a gombe majalisun kamar shekara kusan dai zan ce kusan shekara 28 da ya wuce shi ya fara zuwa wurin zan yi tunawa wajen 1999 har most probably zuwa 2006 ya yi karatu a nan jami'ar abuja in ya tafi hutu na san yakan je so zan yi aiki da wannan dama na bashi ya zo ya gaisa da ku insha Allah kuma yadda nake faɗan yan boko masu addini yana ciki ah, ɗan boko ne digiri da MSc da PhD abin da ya shafi physics sannan na biyu almajiri ne na ilimi a ƙur'ani da sunna kuma almajiri da za a ce almajiri bi ma'anar kalma da ya ƙoshi musamman a label na shekarunsa tunda yana karantar da addini a duk inda yake muna roƙon Allah yawaita mana irin su a cikin al'umma kuma Allah ta'ala ya ci gaba da ɗaukaka su don su yi wa al'umma hidima don su nemi lahira gobe kiyama bismillah dr gofin zo ka gaisa ko bismillah bismillah ala wa wa wa wa wa ka murya ko in ce honorable ya ɗaukaka murya amma an ce fa honorable daraja ce daraja ce don annabi sallallahu ya gaya wa annabi yusuf honorable prophet al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim the most honorable the most honorable and the son of the most honorable so an ce honorable ba wai izgili bane daraja ce so honorable duniya da lahira insha Allah wannan masallaci mai albarka a wajen malaminmu Profesa Isa Ibrahim Fantami kamar yadda malam ya faɗa tun muna ƙanana kwarai da gaske muke zuwa majalisin malam daga tudun wada muke zuwa har fantami mu ne 'yan ƙanana a majalisin a wannan lokacin daga nan muke tafiya science gombe daga majalisin malam aka tashi karatu kuma in ba na manta ba so da yawa in ka zo majalisi za ka samu an shimfiɗa taburma mahaifin malam ya shimfiɗa taburma kafin ma kowa ya zo yawancin aka zo sai dai kawai a hau ko kuma a jira malam ya fito a yi tabarin ilimi wanda kuma bai hana malam sauran karatuttukan shi ba kuma tun wa'incan lokacin muna tare da malam har yanzu kuma insha Allah muna tare da malam a matsayinmu na almajiran shi ba mu gushe ba kuma muna kan fahimta da fatawa da duk irin abubuwan da malam yake kai har yanzu ba mu gushe ba mu ma muna kai ah, mun bi salon malam ne na karatuttuka da yadda yake rayuwa daga ciki 'yan majalisi wanda zan iya tunawa da na san a kwanan nan da muke irge na san akwai sama da professors mutum goma wanda duka daga majalisi akwai wanda ya professor manga wanda shi ma yana ciki wanda suka nemi vc yanzu haka gombe state university banda kuma consultants wanda suke irin harkan asibiti dai medical doctors wanda su ma kwanan nan muna kan irga su su ma gaskiya ina ga sun fi goma wanda mun san consultants ne suna nan kuma duka suna cikin ɗaliban malam wanda muna ta tunani akwai lokaci da muke so a kawo malam ziyara na bazata ba za mu gaya mai lokacin ba ana kokarin haɗawa insha Allah ɗaliban majalisi a kawo malam ziyara wato dewa wanda ba su san gwagwarmaya da malam ya yi ba in yana ba da labari sai su ji kamar labarun bani isra'il ne saboda ganin irin gwagwarmaya da ya yi in yana ba da wasu labaran sai zamana mutane sukan ɗauka kamar tatsuniyoyi ne saboda abu ne wanda ya shiga jarrabobi daban-daban na rayuwa kuma allah ya sa ya zo ya wuce su har ya kai matakin da yake kuma da yawa suna ganin ɗaliban ilimi bai kamata a ce sun shiga gwamnati ba bai kamata a ce ɗaliban ilimi sun shiga harka ta rayuwa ta yau da gobe ba to idan jahili zai yi ihu to shi mai ilimi mai zai yi yawa idan yanzu yadda ake ganin duniya ta juya ɗaliban imam ahmad wata rana imam ahmad yana karatu sai suka ji malam yana dan sauka shulda sai suka ce mishi makalla, kamar hadisan nan a baya ba haka aka karanta su ba sai imam ahmad ya ce to na dan yi kuskure ko suka ce eh, sai ya ce lallai lokacin sauka yayi akan wannan kujera ku dalibai zo ku hau ku ci gaba to wanda suke gani malam isa akwai daliban da suke baya jelar tana baya ba a fara komai ba ah, in kun gane kun gane <laughs> abu na karshe da za mu fara muna yawan malam fatan alkhairi kuma da yawa wanda suke kokarin su ga sun jawo malam kasa ah, ba malam ake kokarin jawowa kasa ba addinin allah ake kokarin jawowa kasa babu inda ka taba ji a tarihin duniya mutane suna kushe nasu sai mu al'ummanmu a tarihin ƙasar nan dai wanda ya shahara ba a taba ganin lokacin da minista ya hau yana inna alhamdulillah ba sai malam ba a taba lokacin da kuma masu inna alhamdulillah suke a takin mutum ba sai malam wannan duka abu ne da ya kamata mu zauna mu gani ba malam ake yaƙa ba ana amfani da wasu ne ana kokarin yaƙan musulunci to idan ba mun zo mun gane wannan ba za a zo a ci mu da yaki da mu da kanmu sai daga baya muka rasa irin su sai mu gane me aka rasa kuma irin karatu da malam yake yi salo ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya tarbiyyantar da sahabbansa ya koya musu addu'o'i wannan addu'a in ba ka yi ma nau'i ne na girman kai in ne taka biro na an ibadati jihar na madakirin, so in ba ka ma addu'a to ka san ma baka ibada saboda a waje an ci addu'a'u mukul ibada ko addu'a'u huwal ibada to kaga addu'a ita kanta ita ce ma ibada duk abinda muke sallah azumi duka addu'a ne ibada ne so haka manzon Allah ya daura sahabban shi to haka malam ma yake ta kokarin daura mutane akai mu dai da mu da yan uwanmu da kowa muna kan fahimta irin ta malam professor isa ali ibrahim fantami na wanda a zo a yi boko a shiga gwamnati a yi dominatin siyasa a shiga duk gunda ake shiga kuma an gama mu koma mu yi tilawan alkur'ani kamar yadda malam yake faɗa kullum ba ka taɓa ganin ɗan addini ya zama ba kauye ba ba a taɓa ba ya alamuna ya'lamuna walladhina la ya'lamun halasta bil zulumati wan nur duka ba su haduwa to dole ne ya zama masu ilimi ya zamana sun shiga dukkan wa'annan wajajen in ba haka ba duk ihun da muke yi yanzu wallahi ba a ga komai ba jelar tana baya saboda barnar da ake shirin yi wa musulunci in ba musulmai masu kishi ba to barnar da za a yi gaba to sai dai Allah ya sauka muna ƙara yi wa malam fatan alkhairi Allah ya ƙara ƙarfafa su Allah subhanahu wata'ala ya sa a gama lafiya hidima na addini da malam ake yi shekara da shekaru Allah subhanahu wata'ala ya karba a matsayin ibada har yau akwai karamar da malam ya mini wanda na taba gaya mai wani lokaci ina rasha nake tuna mishi za mu tafi wa ek an tashi a majalisi sai muka zo wa malam bankwana muka ce mana addu'a sai ce wace paper za mu yi sai na ce malam za mu yi physics ne yau practical a za mu yi physics sai yake tambaya na ya ce to ka yi karatu na ce malam an dai karanta abin da an karanta saboda baka isa duk abin da ka shiga malam ya fi ka iyawa sai muka ce mishi an dai abin da sai ya ce na yi defining mai current to da na tun da na yi defining mai current in na malam ban bar physics ba har yau <laughs> to a lokacin da na sani da ma biology na gaya mai kowai to muna fata Allah subhanahu wataala ya kara karfafa malam ya saka mai da alkhairi mu dai ba abun da mu gaya mai ya mana komai wajen tarbiyya ah, malam duk abin da ya ga muna yi zai kira mu kai malam ba haka ake yi ba ka bari malam ka yi a ci gaba da yi malam banda fada banda zafi eh, in an taɓa wata ran ana raddi malam ya ce a kudan tsagaita wuta ko an taɓa malam za a mayar wuce kar ku damu haka da da'awar take dole za a yi zafi za a zage mu ku yi haƙuri kuma alhamdulillah har yau malam za ku ji in dai kuka ji malam ya mai da raddi to lallai abun ya yi abu amma yana wuya ka ji wato masu haushi suna haushi ka ji malam ma ya yi haushi baya yi wannan sai dai ya bar su saboda shi mai haushi dama in ka bar zai yi in baka bar shi ba ma zai yi su Allah saka musu da alkhairi wannan hidima da suke Allah ƙara yawaita mana irin su Allah subhanahu wata'ala wannan ƙasa ta mu ya sa mata albarka dalibai da ake neman ilimi Allah subhanahu wata'ala ya bayar wannan markazun nur Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mata albarka Allah subhanahu wata'ala ya sa a gama lafiya wanda suke hidima da ɗawainoyi Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin はい。